Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua Eguerdion koldo eta eguerdion baita zuri ere entzule lehenik eta behin barkatu izan ere aurreko astean ondo ezin nintzen eta ezin izan nuen, ba bueno, ostegunero ohikoa dugun kiroletik saiora etorri, badakitzuk e, eh, previa aurretikoa gintzen nuela, koldo. Bai, bueno, eh, azken ordukoak eta asteburuko e, eh, aurreik uspenak. Hori da. Gero etzen oso ondo joan, eh, azte Gero etzen oso bat ere ondo joan gainera. Baina lasai indar berritutan ator, beti bezala eskualdeko kirolaren deialdi guztiak gauzak helaraziko ditugu gaur, baina, bueno, e, egunerokotasunak agintzen du, eta bere hemen nere, nere gidoian jartzen zuen Real Unionek ez da galen, bigarren bemaiako liderra jasoko du, bai. baina ez dala. Logroñez, partida un baina. baina ez. Ez da, ala, ez da, ala, e, eh, bueno, ba, koronavirusa ere, ba, kirolen kontuetan eh, aipatu beharra, e, eta behar dirudi, bueno, atuzen asteetan informazio gutxiago, izango dugula, kirole maitzei dago kienez. Ba, hori da, ba, hori da. Bai futbola, bai... Beintzat bi astez, e, kirol... Eskubaloia, eta, eta futboleko kiroletako neurketak, bertan bera geratu dira, Badaude txapelketa batzuk ere, Euskadi mailan, e, ba, bueno, bertan bera gelditu direnak, egunerokotasunaren informazioa da hori, ba, eh, agian gaur emango ditugun informazio batzuk bihar, ba bueno, ja bai. eh, berandu izango da eta bertan bera izango dira. Deialdi batzuk bertan bera geratuko dira badakigu ja da. Hmm. Adibidez, eh, ba bueno, Real Unionen neurketak, Bidasoaren neurketak eta baita Saskibaloiaren inguruko hmm. neurketak, beintzat Euskadi mailakoak, Erroibideren eta ondarri Hondarribia basketen neurketak, baina esandakoa, Gipuzkoako Gipuzkoako federazioak, nik uste, ba, Euskadiko federazioaren osteko e, neurriak ikusita, ba, bertan bera utziko dituztela, eta logikoena da, neurketa batzuk bertan bera usten badute, bai eskola kirola eta gainontzeko e, txapelketak ere bertan bera ustea. Beraz, guk gure informazioa emango dugu. Dagona. Dagona, biar ja. Ez dakik guzer garatuko den. Izango da, beno, eta astero bezala gonbidatu bat ere, izango dugu. Ba bai, aste honetan e, eh, gure lankidea den Jean-Pierre Garokarenek, ba, Mikel Orbañano, Sondarri Biarraun elkarteko entrenatzaileari egindako elkarrizketa entzuteko aukera izango dugu, hauek ez daukate inolako pegari, uh mhm. koronavirusarekin, bueno, ba, entrenatzen eta eta raunean egiten jarraitzute. Aurre den egin hori izaten duten iru testak burutu dituzte, irutik bi garaipen eskuratu dute, eta horren inguruan, ba, jardungo zegu, eta beste gauza askoren artean ere noski, Beraz, koldo, ba, guzti hau koronavirusaren agerpenarekin uztartuko dugu, ja dena ja, ba, sarrera guztia koronavirusak okupatu <laughs> okupatu bai. du, baina bueno, zaindu zaitezte garaigo gorrak iristear direlako. Az gaitezen martxoaren 12ko kiroletik saioarekin. Bueno, ba, Real Unionen aktualitatearekin hasiko dugu saioa koldo, esan dugu, datozen bi asteetako jardunaldiak bertan bera geratuko direla, ba, hori lehenengo mailan bigarren, bigarren mailan bigarren be mailan eta hirugarren mailako neurketei uh dagokionez, momentuz eh, Euskadiko Futbol Federazioak ez du bezer esan, orduan, eh, ba, bueno, eh, nazionaletik berako neurketak momentura arte, bai. Ba, hor jarraitzen dute. Bai, eta guraso asko ere kezkatuak eskola kirola mantenduko ote den ala ez momentuz ez da kontrakorik esan, eh, baina hemen atxezeratian horren berri emango dugu alabaldin bada. Ba, esan bezala, raun ez logroñez, eh, estadion galen, ez da burgozen kontako partidan ez du jokatuko. Ba, ez, baina, baina errepasateko dugu realunen bai, egoera. Eh, eta badute ze prestatua, alere, eh? Badute bi aste, <laughs> ba, ba ondo prestatzeko, izan ere oso egoera latza da Real Unionena. Amalau garren jardunalditik garaipen bakar bat lortu dute, hau da, amabos jardunaldietan, izan ere, ba, bueno, hogeita beratze garren jokartze hartzen, mm ba, ba, behin bakarrik eskuratu dituzte hiru puntuak, eta beti gogoratzen dugu, azken minutuan, korner baten bide, uh aurka, estadion galen, izan zela. Defentsan eta aurrean oso ez egon kordabiltza, golak sartzen ez dituztenean gola jasotze dituzte, eta alderantziz ez da inoiz getartzen. Gola sartze dituztenean jasotzen jarraitze dute. Adibidez, ba, aurreko neurketan hmm. hiru eta hiru berdin zuten Bilbao atletiken aurka. Bai. Baina ba, bi aldi... partida bikaina, eginda. Oso ondo jokatu zuten, baina berriro ere bi aldiz bi aldiz atzetik joan ziren markagailuan, Bilbao atletik ba, bi eta utxe aurreratu zen markagailuan, Bigarren zatian bi eta bi berdintzea lortu zuten. Berriro ere aleoikumeek gol bat sartu zuten, hiru eta bi jarri ziren aurretik marka eta laro garren minutuan, ba, bueno, etxaburuk, ba, iru eta azken hiru eta hirukoa ezarri zuen, baina esan dakoa. Hmm. Oso partido ona, biken jokatu zuten, entrenatzaia oso pozik, baina berdinketa bat, bi aldiz hmm. atzeti markaga joan, eta ia ia, Osta, osta, puntu bat eh, lortu zuten. Bai, eta eskerrak, eta ala eta guziz ere, ba, ipatu ba, azpiko taldeen arteko lehiak bazirela, zuzenak, ez Eta horrek ere, reunionen interesen kontra egin duela. Eta unionistasek lau eta utxira bazizion dela delan hori. Hmm. Batzuak, eh, batzuk espabilatzen diren bitartean, ba, Real Union oraindik lotan, lotan mm. jarraitzeu, eta, eta argi dagoena da, ba, asko borrokatu beharko dutela ba, maia mantentzeko. Hmm. Eta aurrek urtean ikusi izan, ba, nahiko sufritu zutela, eta badirudi, ba, bueno, egoera larriagoan dagoela hmm. aurten Real Union. Bai, e, e, erreakzioa behar dute ja, e, kontua da, beno, orain hau koronavirusaren ondorioz datorrela, ikusiko alere, bueno, ez, ez dituzte ez partida erresak, eh? urrengoak, eh? Logroñez, Burgos, bueno, ba. ba. ez, eta gorka etxe barriak esaten zuen aurreko astean, ba, bueno, eh, beko taldeak ere eh, euren artean jokatu behar dutela, eta zuzeneko neurketa daudela, baina esan dakoa, mhm. unionistasek lau eta huts garaitu zuen tudela, Eta bera, zeilkapenean, Real Union aurreratu du, iru puntuko aldea hartu dute, Eta promozio postuak jada iru puntutera dituzte. Egia da, jeitxiera eta promozio postuak puntu berdinetara daudela, baina eske garaipena ez da iristen. Orduan ez dira 3 puntu lortzen. 3.3 neurketa dira Real Unionentzat uh hmm. -huh. momentu hauetan. Hori da, ba, ikusi beharko da, baina itxura txarra. Benetan, eh, Real Unionena, e, eh, berria, eh, da momentuz interino, gisa entrenatzaile. Baina ez, da, e, ditugu ez da ere berririk. E, aurreko astean aipatu zuen berak, ez? Beno, ba, entrenatzaile gokia topatuz gero, ongi, bestela, bera horregongo dela. Ai, txampik duela bi, bueno, jampiegek bi duela bi aste aipatu zigun, aitor zulaikarekin, bai. ba, konbertsiaziotan zeudela, baina aitor zulaikare, ba, gustora dago errealean, eta ea nork hartzen duen orain Real Unionen ardura dagoen bai, bezala. Bai, ez dago xoki bat, eh? Ez dago bat. Eh, eh, gorkatxe <laughs> bai. bueno, gorka etxe berriak duena da, mm. aurrek urtera arte unionista esen entrenatu zuela. Mm. Baina baita ere bertatik ba, bota zuten, kaleratu zuten. Mm, mm Orduan ezakigu... E, eh, egoera oso, oso, oso, oso ez egon gorra da, koronavirusa, e, jetxiera postuetan, entrenatzaile interinoa, taldeak ez du erreakzionatzen, mm oso egoera larria. Bueno, ba, jokalarien esku dago, eh? edo honetan, azken batean ba, honi bolta ematea. E, Zein kasuetan, futbolak deialdi gehiago dauzka, e, koronavirusak e, bertan bera utzi, ez dituenak, ez? Momentuz, Hori momentuz, <laughs> momentuz. emakumezkoen gorengo mailako igoera fasean ondarribiak mutrikuren zelaian jokatuko du, zilkapeneko azkenaren zelaian hain zuzen, ondarribitarrak igoera faseko laugarrenak dira, eta zeilkapen hori hobetzeko garaipenaren bila joango dira mutrikura. Gizonezkoen orezko regional mailan Real Union Bek putzutik, hau da, ba, 17 postutik irten nahiko du eta horretarako garen aurka etxetik kanpo jokatuko duen neurketa ba, irabazi beharko dute. Kepa esnaolaren lehen garaipena izango litzateke hori, izan ere gogoratu behar dugu ere el Real Union Bek, ba, bueno, e, zuen isaka entrenatzailea mm-hmm. ba, kaleratu zuela, Kepa esnaola sinatu zuten, Eta, mm-hmm. kepa esnaolak ez du garaipena esaguten, ez da ere. Mm-hmm. Beraz, bitaldeak, berdin, berdin, biak etxera postuetan, eta bai. reakzionatu gabe. Hmm, bai, ba, hori egoera, eh, ba, etxe txuri beltzean, e, eh, dozen gazuetan, beno, ba, hortxe, e, ikusiko azte buronetan zer egiten buten, hau bai jokatzen dute prinsipioz, bai, prinsipioz, bai, eta azkenik, erregional preferente maian, dunboa eguzki kaieruren zelaian jokatuko du, ondarri biak lasarten, ba, ostadarren aurka harituko da, mhm. eta gure txokoak, etxean, Astigarragako mundarro jasoko dute. Gure txokoa ama amabosgarrenak dira, Zelkapeneko azken aurrekoak, Aurreko astean ondarribiak lau eta bat irabazizion gure txokoari eta beraz, ba, zergapenean aurreratu dituzte, ama laugarrenak dira, ondarribiak sei puntutara ditu salvazio postuak, oraindik ba, bueno, badauka, mhm, mhm. badauka salbatzeko aukera, baina, baina, bueno, ikusita denboraldean nola jundeen asko auka egiteke, eta dunboa eguzki, ba, bueno, e, korrenak dira, taldea sortzigarren postuan dago, egia da, ba, bueno, aurrerako egon dela, laugarren eta hirugarren postuan kokatuta egon izan dela, Baina, bueno, momentu hauetan, zelkapeneko sortzi dira. Eta eskubaloira begiratuz gero, bueno, ba, futbolarekin, eta koronavirusaren ondorioz gauza bera. Atzo bertan, e, bidazoa iakina azizuen, hartalekuko igandeko partida, elbetian aitasunaren kontrakoa eguerditan jokatzeko azena, euskal telebistan ematekoa azena, e, ate itxirik hau da ikuslerik gabe jokatuko zela, Baina, aipatu duzu, e, orain aipatzen duguna, ordu gutxi barru ez du balio, dagoeneko ja ez da jokatuko ere. Ez da jokatuko, zazirra soba ligak, komunikatu bat e, bidari zuen atzo gauean, eta esan zuen, datorrezen bi e, jardunaldiak, ba, hmm. Ba, etzirela, jokatuko, atzeratuko direla, bilatuko direla neurketa jokatzeko egunek, baina momentuz, hogei eta, eta hogeita bat jardunaldiak, bertan bera geratu dira, Eta, bueno, ba, badakizue, koronavirus euskal herrian, geroz eta edatuagoa dagoela, ba, neurri, neurriak hartu behar direla, eta eta horietako neurriak hauek dira. Ba, kirola behintzat, bertan bera geratuko da, edo behintzat maia nazionaleko kirola bertan bera, bertan bera geratuko da. Egia da, kirolean zentratuz, ba, bidazoa erregeko pan kolpe gogorra jaso zuela, e, ba, bueno, lehen, lehen kanporaketan, final ordenetan, Benidormen aurka kaleratua izan zen, hogeita sei eta hogeita bederatzi galdu zuten. Gero esan behar da, Benidorm, ba, finalera ino, finalean zerkatu bai. zela. Ongi galdu ere. Ongi galdu, ere, baina, baina, baina ongi irabazita Liberbanki eta mm. ongi irabazita Bidasoari. Eta hmm. ez da gauza makala, ba, orain esan behar dugu, Bidaso barkatu Benidorm, datorren urtean, Europa katuko duela. Hala da. Hori da erregeko hori zen, eh, eh, hori da. Hori zen Europara bide erresa edo azkarrena, esango dugu e, bidasoak ez du lortu orain liga bitartez, ez? Ba, lortu beharko. Hala da bai, hala da bai, bi, e, liga bidez eh, lortu beharko du eta e, erregeko pari gabe eta Belux Champions League gabe, hmm. ba, energia guztiak ligan zentratu behar dituzte, egia da, datu zen bi astetan, ba, bueno, entrenatzeko aukera izango utela entrenatzeko aukerarik badute. Ze hori ere ikusi beharko da, zenbat pertsona bildu daitezke entrenamendu batean. Hori da, ze azken batean hori da. Partidak ez, neurri batzuk hartzen dira, baina ez dakigu zen entrena... neurriak. Hori da, entrenamenduak ze azken batean, beno, ba kontaktu kirola da, ez? Hori da, hori da kontua. Beno, ba, eta metroan eta eta ba, espazio publikoetan metro bateko E, tartea egon baldin bada ezakit, hmm. nik ea, entrenamenduetan hori posible denik, baina bueno, bai, ikusiko da. E, eh, bidazoa esan dakoa, jada uneko egunean asoba ligan zentratu behar da, helburu bat dauka betetzeko oraindik Europan uh eh, zeilkatzea, fitxaketak egin ditu, eta uh fitxaketa horiek, ba, Europa egizik dute, jure agina galde, Bai. Europa bai. exigitzen du, eta horrek, ba, lehen lauren artean zeilkatzea exigitzen du gaur egun, izan ere, erregeko pasen aukera, eta ez dute gauzatu. Anaitasunaren aurkako norgeiagoka berandoago jokatuko da, ez dakigu oraindik noiz izango den, pena, Euskal Herriko derbia, ba, asteburuan mm. izango zena, ba, beste asteburu jaigiro batean eukiko genuelako irun, baina, momentuz, ez dakigu noiz izango den, eta, ba, albiste hori jaki, jakin arte, Ba, hemen, itxaroten egongo gara, bitartean, badaude beste urketa batzuk bidazoa eskualdean. Iparraldean, nazionale irumaian, endaiako estadioak, ba, eizin esen kantxan jokatuko dute, Selkapeneko azkenaren aurka, aukera bikaina dute hauek ere, ba, bigarren garaipena errenkadan lortzeko, eta jeitxiera postuak oraindik eta gehiago aldentzeko. Euskadiko senior ligan, hau gaurko informazioa da. Hmm? Ordu batzuk beranduago, izan daiteke, ba, bertan bera, geratzea, baina momentuz Euskadiko Senior Ligan, ilkapo ondarribiak etxean, zelkapeneko bigarrena, zelka, eh, bigarren zelkatua jasoko du, BM Basauri Indupi Metaldea, oso neurketa zaila izango da, baina ilkapo ondarribiak, ba, bueno, txapelketako onenetariko bati garaitzeko auspoa behar du, eta amaiera arte ba, borrokatuko dute bizkaitarrak garaitzeko eta azkenik txingudia gaindarren bitaldeak ipuzkoako maian arituko dira emakumezkoak Oskarbi optika legazpiren aurka jokatuko dute eta gizonezkoen taldeak ba, lana aloina mendi talde oinatiarra jasoko dute hartalekun. Eta ez ez jakin, ba, koronavirusarekin jarraituko dugu, koldo. Bai. Izan ere atletismoan ere, ba, nahiko iragina izan, eta izango du, Espainiako Atletismo Federazioak bertan bera utzi ditu Espainian ospatu behar ziren proak, hau ere bai. ezakigu eh, maia nazionalean edo ze maiatan izan, izan, izango den neurria, baina Teresa Errandoneak eta Miren Martinek zituzten ba, proak, edo openak bertan bera bai, geratu dira. bai, eta e, jakina bidez, ba, mire Martin irundarra dibidez, ba, leonen eh, lehiatzen dela, e, kar zentroa, e, ba, goi errendimenduko zentroan dagoelako, eta itxi egin dute, beraz, e, entrenamenduak ere, euren kabuz, nola baitere, egin beharko ba, bituztela. Ba, hori genuen entrenamenduak, bai? ba, bira hor. Ba, ondorioz, bai. Eta, eta atletismoa ez da bi, eskubaloia bezain hmm. kontaktuko kirola. Ez, baina. Egia da, ba, bueno, atleta asko daudela, talde desberdinentako atletak, baina, bueno, ba, metro bateko distantzia gondaiteke, egia da, bai. hmm. bueno, hortxe hartzen diren neurriak, egia da, ba, Ba, federazio batek neurri batzuk hartze ditu ez bai, dela. Ba, gero, azken batean, e, ba, han eta hemengo edo asko elkartzen dira. Hori Eta asko bidaiatu behar, eta azkenean, beno, borrok ere, arriskoa dakar zentu horretan. Bai. Hori da, ba, bueno, ontaz eta gehiagotaz, ba, bidazo atletiko taldearen ordezkariaren eskutik adur amilibiak, ba, bueno, hause aipatu digu. Egon, Xaber, ba, gure berririk garantitxona, ba, azte buruko supemezortziko espainiako txaprik eta pista estalean izan da. Hor sei e, aleta gazte e, izan genitun, irune muguruzak larun metrotan sigarren postua lortu zuen, e, posturik e, izan da. Balen de la Fuentenek e, eh, eh, pertiga jauzian postua. Gero, e, eh, Juner penta, bueno, pentatron egin zuen, bost proba osatzean, osatu bazitun, eta bueno, puntoen batura, iru mila egun putu izan dira, eta maulegarren postu eman diote. Ondore, alma jurre errazkin, eta behar gure, mila metroko semifinalak egin zutuzten, egin zuten, eta egin Nikolas Gomez, mutil bakarra, e, altura jauzean amasigarren posto lortu zuen, metro eta irurogeita behitzi e, eh, zentimetro pasata. Eta gero, gero beste liste bat, eman bar duguna eta garrantxoa da, ba, Espainiako e, federazioak, koronavirusa dela eta, ba, bai asteburu ontako eta bai horrengo asteburuko e, Espainiako txapelketak supa amasei eta supo gehia ba, ez, ditu, ez ditu ospatuko, eta bueno, guk ere, ba, itxoitzen gabil, ba, ea nola e, ze ondori izango ditu, ba, oraingo, oraingo, oraingo virusa, ba, gure kiloara barruan. Mai izari dago gionez, lekanearen taldeak azken aldean ez da biltza fin, azken aste buruan gizonezkoak bakarrik lehiatu ziren, eta bigarren azteiz jarraian, ba, garaipena gabe itzuli ziren irunera, hori eki den saiatuko dira eta berriz ere etxetik kanpo, ba, kizonezko entaldeak bintzioz garaitzen saiatuko dira. Irundarrak zelgapeneko bigarrenak izaten jarraitze dute, baina kajasur priego liderra, ba, pixkanaka, pixkanaka, eskapo egiten ari da bost puntu eta aldea lortu arte. Emakumezkoak atxe dena izango dute bigarren astez jarraian, eta beraz, asteburu honetan ez dute jardun izango. Atzo gauean, Eta gaur eguerdian sartu ba, federazioa, Espainiako federazioko horri aldean sartu gara. Momentuz ez dago albisterik. Badirudi ba, neurketak aurrera egingo dutela, baina ez handakoa. <laughs> Bagia bihar bertan, bertan eh. bera hausteko e, eh, deialdia jasoko dute, orduan, bueno, hau gaurke informazioa da, momentuz, e, lekaenea maiten iseko gizonezkoen taldeak, ba, bintzio zen orka jokatuko du asteburu honetan. Eta hemen bai, e, Euskal Saskibaloi Federazioak ba, hmm. ba, partiduak bertan bera usteko agindua eman du. Emakumezkoen lehen, lehen maia nazionalean ondarri biaikaz basketek ba, selkapeneko putzuan jarraitzen du, azken selkatu bezala. Eta asteburu honetan, etxean, ondartza kiroldegian Fonseka basket nabararen aurka jokatu beharra zuen. Hmm. Baina, datozen bi jardunaldiak bertan bera gelditu dira, abisu hmm. berri arte. Orduan, eh, momentuz, entrenatzea, entrenatzerik besterik ezaile geratzen, eta egoera mm. berdinean, ba, gizonezkoen bigarren maila nazionalean jokatzen duen erroibideren taldea dago. E, hauek egoera hobeagoan zeuden, azken lau jardunaldiak irabazi egin dituzte, azken asteburuan galdu zuten bigatik etxean, baina, bueno, ba, zazpigarren postuan erosoago daude, Baina, esan dakoa, asteburu honetan oinatiren aurka jokatu beharra zuten, etxetik kanpo oinatira bidaiatu behar zuten aloina diren zelaian jokatzeko, baina, ba, hauek ere Euskadiko Federazioaren agindupean daude, eta datozen bilardunaldiak bertan bera geratu dira hasiera batean Euskadiko Federazioak agindu zuen izen jokatuko ziren, edo araban jokatuko ziren neurketak bakarrik bertan bera usteko, baina atzo bertan, ba, Espainiako federazioaren aginduak jarraituz, bertan bera gutxi dituzte neurketa horiek. Hala ere, ba, bueno, entzungo dugu Sergio Martinek, ba, ba bidali zigun ahotsa. bai, partida hori jokatu behar baita. Behar baita, eta... ez dakigu noiz, baina, noiz, bueno, baina. ea nola planteatzen duen Sergio Martinek, ba, neurketa hau. Eh, gure aurkaria ba, loinamendi izango da e, talde ba, e, berriak gure kategorian, e, gezkezi zuen e, demoraldia, baina beno, gero pixkanak pixkanaka ba, ba, horazi da parteak irabazten, baina beno, e, azkenengo post jarri alditan, ba, ez dijo aste hain ondo, e, baina beno, e, ba, ba e, talde ba, e, importantei ba, irabazi dute, ba, bai, 8.000 Gran eta San Prudencio, eta beno, adiegongo beharko gea e, etxian ba, ba, puntu e, irabazi genuen e, eta beno, ba, hori ere ba, e, e izan behar dugu ba, kontu ba, e, partioa gaizki gonta eta beno, irabaztekotan ba, berriz ba, gora e, e, begiratuko dugu eta galtzetakotan ba, ba ez, ba, ba pixkat ba, komplikatzen zaigu gauza e, baina beno, e, gu konfientzekin gaude e, eta beno, bueno, a ber, eh, aurrengo igandeko partia, ba, pixkate azidente bat i, e, izan bada, eta ta, aurrera segi. Hori, erroibideren gizonezkoen senior taldeari dagokiona, erroibideren emakumezkoen senior taldea gipuzkoako Ba, bigarren mailan jokatzen du, momentuz Gipuzkoako federazioak ez du e, koronavirusaren inguruan berririk eman, Orduan, e, pentsatzen dugu, ba, etxean, eh, erroibide urbiko e, kurkubiren aurka jokatuko den neurketa momentu aurrera di joala, mm-hmm. baina esan dakoa, eh? Edo zein momentutan alda daiteke eta eta bertan bera geratu daiteke eta hause da logikoena. Eta errubiarekin bukatuko dugu gaurko errepasoa. E, endaiako estadioa oso larri aurkitzen da, federale bi maiako azken selkatuak dira, eta ez dira gai izaten ari neurketetan ba, mm. egoera iraultzeko. Larun batean aukera berri bat izango dute horretarako, ondarraitzen bokaleren aurka jokatuko du endaiako estadioak, bokale selkapeneko bosgarrenak dira, eta beraz oso neurketa zaila izango dute aurreti baina koldo. Hemendik aurrera, berdin du aurrean izango duten arerioaren maila, bai ala bai, irabazi, uh -huh. behar gaute, ba, nazionale, denak finalak, denak federale bi maila horretan eh, mantendu nahi badute. Denak finalak, bueno, ba, entzun bezagun eneko matzizi horre, ba, taldeko, endaiako estadioko taldeko jokalariak aipatzen diguna. Aste buruntan ez gira, ez gira uh, igandean arituko baizik eta larun batean, ara, derbieguna, bokaleren kontra, Ara, Oain arte bezala e, zaitu, zaitasunetan gaude, eh, zinez hor eh, galtzen baldin badugu aste buruntan, ara egoera eh, lagiago bilakatuko da, beraz, ara dena plantan eman beharko dugu, zinez larun bat honetan e, laun puntu idazteko. Ara, jakin behar dena ere da zauritu asko ditugula, e, amak postuan, ara, hiru jokalari be, geni, eh, bagenituen eh, lehen taldearen zat, eta horietarako uh, eh, bebik belauna nola belauna be hautsi dute eta ara, beta beste batek esku eskua er, er, eskuin eskuko egipoto hautsi hautsi du beraz ara zauritu asko baitugu egoera ez da batere atsegina guretzat baina hala ere asteburu honetan ara ez dugu auturik irabazi behar du. Ba, endaiako estadioak, taiza txingu dierru taldetik asko dauka ikasteke. Hmm. Izan ere, aurre ikusita, ez zuten garaipen izugarria erdietxi zuten aurreko astean playa hundin. Mm, bai. laugarrena den erriosa, ba, talde gogorra, aurreko lehen itzulian laro gehi eta amalau eta amabi galdu <laughs> zuten, erriosan. Bai. Ba, garaitzeko gai izan eh, bai, ziren. Bai, erreban txartu dute. Garaitzeko gai eh, izan ziren. Eta bueno, garaipenaren zaporera ohitutzen hasiak, eh? Bai. azken aldi honetan. Azken, bueno. azken bi neurketak irabazi dituzte. Eta gainera, azen olako garaipena. Eh, lehen zatian, utxe eta amar joan ziren atxeden aldira galtzen. Mhm. Eta bigarren zatian, hiru entxegu lortu zituzten ba, zaisa txingudi erruk bitaldeko jokalariek eta buelta eman zioten marka gaioari, marka gaioa irauli zuten, emeretzi eta marra lortu adete, eta izugarrizko hiru puntuak izan ziren. Zergaitik e, izan ziren garrantzitsuak puntu hauek? Ba, elorriok ere garaipena lortu zuelako, mhm. puntu batetara dutelako, eta jardunaldi honetan Elorrioren aurka jokatuko dutelako mhm. eta garaipena lortzen duena badirudi ba maila mantenduko dela. Bai, hori da, salbatzen dela, eh? Hau final hau. jokatuko eh? dutena. Hori da. <laughs> Mm, baina baina eskerrak Herrioxari mhm. garaipena bai. etxizutela. Bestela, ba, mhm. bueno, beste goera batean egongo zela ba, bonusaren puntua beharko lukete, eta gero joanekoaren emaitza ari pendiente gon. Egia da joanekoan... E, Ba, zaiz atxingudierrubi klubak irabazizuela, Hmm. Baina, hortxe, hortxe zegoen koska. Oh, Ida, ba, hilala biziko neurketa, e, beraz, inigo kamarero, eh? Ba, e, txingudi e, erzaiza rubi klubeko horrezkaria, jokalaria eta lendakari ordea. Aldi ere e, dugu, hain justu, eh? Azalpenak ematen. Lengo larun batean, zaiza txingudi rubi taldeak Riojaren aurka jolastu zuen partida. Ez ziru diren partido erresa izango zenik. Joaneko partidan, lauro gaita malau eta amabi irabazi bai zuen erriojako taldeak baina plaiondi lokastuta aurkitu zuten herriosarrek eta gainera eguraldi oso txarra egiten zuen lagun bat arratsaldean. Herriosarrek belar artifizialean jolasten dute bere zelaian eta lokatza beraientzat ez da abantai bat. Hala ere, Riosako taldea menperatu zuen lehenengo satia. Amar puntuko abentaiarekin atxeden aldira iritsi ginen. Bigarren zatian aldiz, txingudi izan zen partidaren jabea. Lokatzean hobetu moldatzen zirela nabaritzen zen eta iruen txegu lortu zituzten markagailuan aurretik jarriz. Bukaeran emeretzi amar zaiza txingudi rubi taldearen zat. Zailkapenean promozio postuetatik aldegin dugu eta aurrengo partidan aurrean doal taldea aurreratzeko aukera izango dugu. Elorrion izango da aurrengo partida, baltsoako gaita batean. Ligako azken partida. Ara, bera, ze, eh, beno, errepaso guztia egina, ba, koronavirusaren zailtasunekin, azken batean, ba, hainbat eta hainbat partida bertan bera, ba, atzeratuak. Ba, ere, nahiko baldintzatu digu, eh, ba, koronavirusak. Eh, gauzak eh, horrela, eta helduen astenenekoa ere, gogatuko dugu, ba, goitzeko behatzeak gutxi aldera, eh, astenen obezala xe, ba, kirole maitzaken Zerbe Dugu. Egiten dugula, beno, ba, beti bada. Be, beti bada emaitzak izan ala ez, eh, dozen kasuetan, beno, gaur e, ba, ba gaur egun bizi dugun egoera, eh? Bai, Bai, bai, ba, eskotan e, eh, pelikularen bat eh, ikusi al izan dugu, ez? Eh, horrelako egoera eta badirudi ez dela <laughs> inoiz iritsiko, ba bueno, orain tokatu zaigu. Eta eta orain, ba, gure honena ematera behartuta gaude. Mhm. Eta eta ba hori da, hori da. E, momentuz neurketak bertan bera eta eta osasungintzana dituak jarraitzera. Bueno, Koldo, ba, hause izan da guztia, esan bezala neurketa asko koronavirusa ingurutik izango badugu ere, bai. ba, egoera latza bihurtzen ari da gauza, eh? Badakizu bai. beti bezala atalonen ondoren elkarrizketa datorrela, gaurkoan Jean-Pierre Garukarenek Mikel Orbañan osi egindako... Beste aditu baten eskutik, beste aditu Ez da osasun gintzako aditua. <laughs> mediku gintzan agian bai, eta... eta, bueno, eh, arraunlari asko, arraunlari asko ere, ba, ba, zera, dietista aditua ere bada Mikel Orbañan, no? izan ere, ba, bueno, nahiko pendiente dabil eh, azken aldian arraunlarien <laughs> bai, pixuarekin. Bai, Bakigu, arraun, eh, pixuak eh, arraunean duen garrantzia. Gero eta zorrotzago jokatzen dute, arraunariek gaizki pasa ere. Eta Mikel eh, Orbañan oso zorrotza Eta gauden garaian gaudela, behar bada inoiz baino gehiago, eh? Esaban genezake, beno, ba, berria eh, ba, prestatzen, azken batean, eta lehenengo lanak eh, egin eginda, eh, ba, urte berriarekin ba, berra, bueno, ba, pixu ere kontratu behar da, baino gehiago. Eta gauza da kontutan hartu behar dugu. Ba, ama Guadalupekoan aurreko urtean zeuden uh -huh. bi e, arraunlari nagusi, ba, ez daudela. Uh Eta taldea, ba, bueno, txalo eta eta inigo bertiz gabe arraun uh-huh. egitea, egokatu, egokitu behar dela, kasteak ere aurrera pasu bat eman beharko dute, badakigu beti ba, arraunlari berriren bat ekartze dutela, ikusi barko da, nola mhm. doan, aurten, amago guadalupekoaren denboraldia, baina, bueno, momentuz, lehen testetan, irutik bi, uh ba, ondarri bian, eta horion, garaipen erdi etxizuten, momentuz ondo da baina, bueno, guzti, guzti, guzti, guzti honen berri emateko, ba, jarraian entzongo dugun elkarrizketa entuteko, ba, gomindatzen ditugu entzule guztiak. Ongita, ba, oar pare bat, eta hortaragoa, ze, Mikel, orbaina nosekin. Iraganeko emakume askoren lan eta aleginari esker joan gara gure eskubideak lortzen. Gutako bakoitza ezinbesteko katebegia da aurrera egiten jarraitzeko. Katerik gabe, katean. Martxoak sortzi, emakumeen nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Martxoaran amabostean, erriko bozak Euskal Edabideetan. Lekokotasunak, iardokitziak, analiziak, Gaualdia segitu seietatik aintzina irrati saioan eta zazpiterritan telebista saioan. Kanaldude, Ipar Euskal Herriko Itza, Kaseta eta Euskal Iratietan. Antxete erratira gaur eh, gerturatu zaigu Mikel Orbañanos. Mikel Orbañanos e, eh, ondarribia arraun entrenatzailea da. 2000 eta hogeita batean hogei urte betetuko ditu ja. E, bere ardura hartu zuen, 2002an, e, geroztik bandera asko eta, eta garripen asko, eta bueno, urte bat berriz ere, ez dakiz zaila izango den iazko banderako burua iraztea, baina bueno, ilusioarekin ere, e, eskarrik asko gurekin izateatik, eguardion, kaixo. Bai, eguardi hon, asko zuei. Bai, ondo, ondo, bai, osi. Bezak, zaila izango den jazko bandera kopurua ba, irabaztea edo, nola, nola zaudete? Bai, bueno, <clears throat> ez da erratxe izango, ez? Gehien ba, bueno, e, kiroletaz hitziten egalako, kasu honetan arraunetaz, eta bueno, kirolen inorkestibu garaipenak aseguratzen baina bai gure aldetikan saiakera eta ilusioa jarreko jugula berriz demoraldi bikain bat iteko. Ez dakit aurre denboraldia honetan lasai egoteko moduan zaude, beti hmm. aurre demoraldiak aski komplikatuak izaten dira. Aldaketak izan dira, aurten, e, hain zuzen ere, ikusi dutu inigo bertiz utzi duela, txalokarri ere bai, Adrian González, nola, nola, planteatu duzu denboraldi berriago? Bai, baditugu baja batzuk, normala da mesela, eta alta batzuk baditugu, eta bueno, ba, alta horien ilusioakin eta bertan geratu den bizkarrezurrakin, ba, bueno, e, normalen bintzat e, eh, mailaz oso igualtzu ibiltzia espero dugu. Mhm. Ez da, errex, izango <laughs> gehiago malen esan izuten bezala garaipen garrantzitzu lortu benitulako, ez hortan. Baina, bai, ba, bueno, a ber, maila polita emateko gai gean. Bai, aipatu dezagon, eh? eta harrekita garbi, eh, aipatu behar da, joan den urteko banderak garrantzituak izan zirela. Hain zuzen ere, horretzen naiz, eta horretzen gara, zarauzkoa, eh? espaldiko helburu nagusi bezala, eta bigarren bigarren bandera hori, eta ja irailean kontxa berriz, bai. jarraian kontxa, bai. izan zen zuentzat, gauza berriz ere berezia, zazpigarren kontxa zuretzat, ez bai. zen ere. <laughs> Eh? Bai, garaipe moro bilak, eh, bueno, eh, individualki esan duzu bezala, ba, garaipen asko dira, baina bai, hemen, ba, bueno, talde baten lana da oatzetik anez, eta talde baten lana hona izatean, normalen garaipenak gertu izatea, eta hona kontan, ba, bueno, ba, oso garaipen hori egatik Eh, Iazko garaipena eusten saietuko da ondarri bia Bueno, saiatu bai, gertatzen da ez da erretxe izango. E, lehen gorten bezala gono saiatuko ga liga hon bat iten. Lehen gorten, ba, bueno, hori jo bezalako aurkari bat izan gendun, eta merezimendu oso zirabazizun liga, gaina eta zaila jarri zizkiun gauzak, eta bueno, aurten ez zailatuko gehiak joni jartzen eta gero mm. momentu puntualetan alik eta mainik onena erakusten. Bai. E, beti, galdera bera, liga edo kontxa? Bai, bueno. Ni hori jora joaten nahi bai. beti zalantza mm. bera hori, eta uh zale batzuk ikusten ditugu, eta bai, liga, honan, liga irabatzi bai. duzue, bai, bai, baino kontxa ez. <laughs> bai, bueno. batek nola bizitzen du hori? Bai, e, liga bat irabaztiak, esateu udara guztin zeharro zondo ibilizela eta garaipen asko lortu dituzula oin garaipen garrantzitzuena kontxa bezala jagoko gogen duke, ba igual bai ez. Gertatzen da, ba hori jonkasun, oin dikan digan garaipen ikanetzun lortu, eta lehen gorten lortzeak irut dindarra dindar handi eta oso pozik izango ziala. Eta gure kasun, ba bueno kontxa eta bandera garrantzitzuk irabaztia, ba baita ere, posa hondik jamantzigun. Eta aurten ba, bueno, dudik gabe, dan sinatuko duke, lehen gorten ingen den urte bat bezala guretia. <laughs> Pentsatzen dut, bai. <laughs> Eh, Favoritun agusiak zaretea urten ere? e, ez nuke jarriko favoritotzat gure burua. Beti, bai. eh, beti lasaitasunean hartzen bai. aurrera. Eta gainetik, ba, bueno, ikusirikan aurreko urtetan zede moraldik ditugun ba, dudik gabe nahi izatea berrize eh, garaipenak lortzia eta irabaztia ez, baino behartuta bintzat ez gaude. Behartuta iruditzen ba, bueno, ba, igual, ba, beste talde batzuk helburu potolo jarri eta eukiko dituela. Baina gu bintzat, ba, bueno, ba, hankar lurren ditugu, ba, eki guzti aldaketak ditugun, eta iruditzen ba, bueno, ba, garaipen handi bat etortzen alma zaigu oso pozik izango gala, baina ez dugu buruikan galduko. Mikel, eh, ze itxura hartzen diozu demoraldiari? Ba, itxura ba, berriz ere parekotasuna izango ala, ez? E, ondo ibiliko jan treneruko ba, gauzak e, nahiko zaila jarriko dituela, eta lehen gorten izan zen bezala ba, garaipenak e, banderan eta ba, ent, e, ezberdin asko ikusi genituen, eta urtean igual, zerbait izateko aukera izango dugu. Na, osnartzeko moduan, eh, donostiarra urtean? Mm, no la da. Bueno, Seguro ustez, eh? Bai. Porque hori eta beste Donostiarra, adibidez. Bai, adibidez, bueno, eh lengo maila txukun emantzun eta urtean eh gai izango dela maila txukun bat emateko eta geo ba hor daude hori joko lengo urteko irabazle bezala, zierbana. Bai. Eh Santurtzi, oso indartuta dagoen Santurtzi bat. Zen, Donostiarra hor astutze zait zirbana, esan dut? Bai, Donostiarra, bai, zirbana, bai, bai, hori jo? Hori jo, santurtzi. Santurtzi, bai, bai, ondarri bila erran Ondarri bila gorber bai, bai. luke, bai, bai. gertatzen da, ba, bueno, ba, ez da larretxe izango, eta gio, ba, bueno, eh, ikusi merbaitare, atzetik datoz talde horiek, irtzeitelako urtetik urtea gauzak edo bete egiten nahi diala, eta gio, eta harrimatu gau dela, ez? Bai. Eta horrek esan nahi du, ba, bueno, dizkio txikina, ba, aurren daudena garesti hori dekatela, eta atzen daudenak, ba, bueno, gora, gorako zerkapenak lortu. Ah, Horritzen gara, garai batian, e, eh, eh, demoraldia, aurra demoraldia erdi inunpetan hasten zen, mhm. azaroan, Nahi. korrika, korrikalariak bezala, mm -hmm. eta martxo arte edo apile arte, ura aukitu gabe, ba, auki mugikorrean, bai, bai. bai orduan mm -hmm. lana hori bete, betetzen zen. Baina alde horretatik demorak aldatu dira, e, ja ez gaude, baizik eta beste lanak e, betetzen dira eta alde horretatik jeitsierak oso garrantzitsua dira. Ez bakarrik arraunari entzat ere, baina zale entzat ere bai. Eh? kultura berri bat sortu da, azkeroko, hogei hori eta bostu horretik eh, nabaritz eta bere eragina izaten du? Bai. E, ez geak ejatuko aurten izan duen negu agatik an, ba, gu kanpon kiroleite duen entzako, nahiko negu osua juten edalako, ez? E, bai egila da luzea iteala, ba, prestakuntza, ba, lana, ba, uretako kilometro horiek, ba, nahiko luze jutea, baina bueno, e, gure kasun guke aurki mugikorrai, ba, bueno, gure denbora emate jo eta aldertatik ba, pixka xamurra goite zaigu. Eta gero ditugu ba, lehen baino irutzi zait gexio jokatzean neguko estropada horiek, jetxira horiek, treneruko jetxira horiek eta horiek ba, bueno, ite zaitu pixka entramendutako ba, egunerakotasun monotono hortatik anateratzia, bai. ez? eta arraun hori jana ba, konpetitu, eta aldertatikan aniritze ba ondo atorki izkigula estropa dauek. Ba, arraunariak eskertuko du buru alditik aizu zen ere, ez? Bai, eta bueno, pixka neurtu aurkari ah. bai, jakin bai, jakinun da hon, eta aldertatik ondo atorki gu. Eta irabazi, butil, bai. <laughs> irabazi, ez azken finean, ratzen denean, bai. kiroli betek irabazi nahi du, ezta? Bai, gara da, eta pixka, ba, entramendutan jarduten eizean aplikatzen hori, ba, pixka estropa da eraman, ez? Eta e, prestakuntza aurreko sasoietako bera edo antzekoa da? Antzekoa, bai, antzekoa. gortetan nahiko antzeko aldatzi ditugu gauzak, bai. estimulu gisa, beti berdina izatea dikan, bai. baina nahiko antzekoa, bai. <laughs> Orduan, ustailan hor maila hon bat erakusteko moduan, hasiera batean, digazkan, bai. gero abuztu aldera, zarautzeko bandera hori, mhm. eta ja, gero, e, irailako kontuak donostian, ez da, kontxan. Bai, orokorrean egin eh, bueno, plangintzan nahiko igualtzio bango dugula, bai gustatzea dara bat ondo hastia eta gehoia ja, ba, bueno, e, gure helburuetan ba, bueno, alik eta mailik honena ematia, ez? Eta helburu horiek ba, pixkat udara aurra di joan bezala etortzeia, agustu bukaera iraila hasiera hor. Bai, eta horrelako emaitzarekin, jasko e, emaitzarekin, ba, ez da ukitu behar, ondo ondo gaten eh, hmm. diren gauzak, ba ez bai, dira ukitu behar, bai. eta esan alde horretatik, eh? arriskurik hartu gabe. Nahi hori da, hor, ba bueno, e, fiel izan behar dakau, ez? Ale, e, ondo kontzatxion gauz horieta, ba bai. bueno, sinisten eta horre hieltzen. Aspaldi da nik ezagutzen dugu e, Mikel Orbañanos, eta beti entzun izan diot askotan, mm -hmm. baina askotan, poliki, poliki, poliki eta lasai. Mm -hmm Eh, hori beti esaten duzu, eh? E, askotan, bai. eh? ondarribiaren estiloari ere bai, eusteko. E, poliki, poliki, lasai, lasai, zen eduzu esan horrekin, eta ondarribiaren estiloarekin ze aipatu nahi duzu, ze zabaldu nahi duzu? Bai, bueno, pixka pasientzia eta buru hotza ez? Baina horrek ez du esan nahi, gehoni bizitzea ez gehanik, eh? Tarteka gehoni <laughs> bizitzea, bai pertsona guzti bezala. Baina bai, transmititzeako garain eta bueno, ondo juntza eskigun gauza eta aldo hartatik ba, bueno, e, transmititu dugu, pazientzi pixkat, e, ondo gauza egiteko erak e, lortu ditugu eta horrei, horrei utzi berde jau. Eta poliki horrei, ba, bai, ba, eta, bueno, ez persipitatziai, ez, gauza askotan. Baina bai, tarteka geho nire bizitzegea eta ba, gauzak presak egite ditugu. <laughs> Horregatik, nahi ez, nahi bai. aipatu, eh, alde horretatik, ondarribiaren estiloa edo Mikelen estiloa? Bai, bueno, danak esan nahiko, ez, azkenen hor, izakera baten estiloa da. Bai. Nei ez dezulare horrek, ba, bueno, norbea nolakoa dan transmititu ditu. Eta hitz asko gabe esaiatzek hori transmititzen eta arronarik ba, hori ulertzen. Mm -hmm. nahi dut, eh, aipatu zeu aurkarieri buruz. Eh, osake desberdinak izango diren, aipatu dugu Azierbana, ba, Donostiarra, Orio, mm -hmm. Santurtzi, hor egongo direla, Urdai bai, Urdai bai, eh? bai. Eh, hmm. eh, baten bat azalduko alda berria, alde horretatik, zeure ustez? Bueno, baino behin gertatu izan du da, ba, e, Galizia hartalde bat, bai. ez? Eta, bueno, ba, seguru, ba, maila txukun bat ematen treinirun bat, eta hortarten zartuko nahi izango deula urtenen. bai. bai lehen gurten ez bezala ba, urtei behi indartzuko bat espero dugu, lehen gurten ba, bueno, pixkat ba, aziratik alma etzan horren ondo hasi eta gehoia ba, bueno, pixkat trabest kajuntzan ez. Horra raun mundun, bueno, kirol askotan bezala, amar segunduko kerra izateko askotan ez bai. erreztu berri izaten, da bost segundu betzeko saia izatea ez. Bai. Eta dertatik, ba, segun ze dinamikan astezean, ba, udara hobeto xio, edo okertxio ateratzeko arrisko izaten. Komeriak Eh, gari batean ibili izan ditugu, Galizialdean horretzen mhm. zara, komeriak, bai, eh, bai. neurtzeko eta korronteak ez dakit bai. topografoa ez dala, azaldu, eh, aldatu da hori dena. Bai, hori dena aldatu da, aldatu da. Bai, eta bueno, horre utzi berde jo, eta gauza kondu india nahi, ba, bueno, txalotu, eta jarraitu horrekin xinisten, nuri gabe. Ligarekin gauza asko aldatu dira. Gari batetik onera. Eta hor ere ondarri behar, Raun Elkarteak bere eragina izan zuen garai hmm. batian, mm eh? arri hori eta finkatzeko proiektu hori. Bai, bai saiatu geha aportatzen, ez? Bai. bat, ba, bueno, arraunaren arloa guztitan, saiatu aportatzen, eta, bueno, alik eta ligik, ba, bueno, e, eh, indartzu nahi izaten. Eta arraunari ja, ba, bueno, ba, ondo sentitzen, ez? Hor, konpetizioan. Hmm. Eta hori lortu dugula, eta horre jarraitu bere jogula. Bai. Gaztetxoekin, e, ze helburu nagusia dituzue, hau ba. mugikorra eh, erabiltzen duzue, lana hori betetzen ari da, eta bueno, bete-betean gaude, eta gazte, gazteak dira, az, azi hori da, eh? Mm. eh etorkizunarako eta jarraipena bermeatzeko ere. Bai, ala da, gehien bat, ba, oso girona dago, gazte mailetan, bai. ja urte asko dia baita ere, ba, bueno, emaitza hona lortzen nahi dira kirol mailan, eta kirol mailan aparte ere, ba, formakuntza, bueno, nahiko lan txukuna egite duela. Eta aurten gaina, ba, betren hortan gazte asko izango ditugu, eta irutze, ba, bueno, ilusioz beteriko liga bat izango dutela, eta hori ona da, ba, bai kluentzako eta bai aurreko urtetan, ba, beraiek emango duten maila ona bultza bat emateko aurte ba, bueno, emaitza honak lortzea irutuko litzea duke, izango litzea. Gauza bat, eh, ondarrabiko jeitxieran eta pasaiko jeitxieran lau ontzi Hala eh, bai. E, klubaren aldetik hiru mutilena eta neskak ere bere lana eh, berriz ere aski txukun betetzen eta lau ontzi kluba bai. bizirik dago. Garrantzitsu hori elkartian zat, horren beste jende batea eta bestea ibiltzia ez. Hiru treneru mutiletan eta bat nesketan eta neska gainare, ba, bueno, ilusio bereziakin oso ondoa dira, urtetik urte iritsi zait, ba, bueno, betire koska bat goroxio da biltzala, eta hor, ba, bueno, igertzea iker kortezen lana, ez, ba, oso bilela. Eta gero aparte, ba, bueno, kirole maitzan aparte, irutze zait, ba hor badaola, ba, egunerokotasuneko emaitza bat, eta aldertatik, ba, bueno, girona, eta laneako ba, material eta du gabe, ba, bueno, ba, egunerokotasun hortan, ba, ondar bigarren elkartea elkartzen, el, eh, jendia, ba, bueno, ez du lehen pegi, eta guztua bilela. Mm E, eh, 2002an iritsi zinen ondarbia arraun kartera, proiektu bat finkatzea, e, eta mar bandera baino gehiago irabazi dituzu mhm. zazpi kontxa horiokin alde batera, uste du mhm. lehena, laro eta maseian izan, izan zen, bai, uste dut, mhm. eh? Hori iru eta lau ondarribia arraun elkartearekin. Nik ezakit, erronka berriak dituzun edo, ez da, espertzen, bai, bueno. ilusio bera egin. Bai, ez egila da, ni bezala jende da hola, jende asko da hola hornekin urte guzti hauekin dituna. Eta hori laguntza bat da. Hmm. Eta azkenen, ba, bueno, eh, erdi familie bezala bihurtu geha. Eta bertatik ba, oso pozik gaude. Eta, bueno, inorkestu esaten hau betiako izango da nikan, baina beraien aldetikan inungo peik ez baldin balueke, nior jarraitzeko mon izango nintzake, eta, bueno, eh, hortan adostuta dekau, ba, bueno, egunen batean aspertuko baginak epaibiak eta baini, bainungo problemik ez ba, litzakela erlazio puskatzeko. Joan bai? urtean, elkarrezketa bat eh, abaitu ondoren, hmm. abililan ah, izan zen, eh? Hmm. Eta bere ala jakin genuen beste bi urterako luzatu zenuela kontratua. Ez dakit aurten hori gertatuko dero, ez? <laughs> ez dakit? Ja, ez dakit hitz egin duzuen horri buruz, zero <laughs> duzun, dakit? Ez, momentu izan. Oita tabuztu urte beteko oh, duzun, eh? Ez dakit, <laughs> zilarrezko, zilarrezko ospakizun bai. berezi bat, eh? Bai, egin duen, bai. baina, bueno, eh, e, serioski, nahi esan zuri bilbide hori garrantzitsua izan dela, eta ba, erronka berrirako, ba, hau dela, ez da? Aldea, bai, eritzak etxarra izango, ez? ez. Guztua gauden seinale da, eta bai momentu izbintzat, errealitatea da, ba, guztua gaudela egunerokotasun hortan eta nik sentitu berdez, ba, bueno, arraunari guztua gaudela, eta sinizte ez, oa indikan, ba, bueno, e, bai nire agindutan, eta ni egiten nahi zen lanen, lanaren ba, dinamikan, ez? Eta hori hola baldima da, jutzen momentuz jarraituko lana. Eta zuk ere klubaren babesa eta hmm. berotasun hori sentitzen duzu. Bai, eh, hori argitu bai, dago, bai. zure lan hori betetzeko eta plangintza hori ba, mantentzeko eta garatzeko, za? Bai, eta bueno, presioan aldetik, gionek bai. gure buruek jartzen joan presioa da, hondina eta hortan ba, bueno, nahiko ba, ondo ditia gauzak eta aldertatik ba, bueno, presio hori nahikoa da ba, saiatzeko eguneko egunen emaitza honak lortzen. Bueno, e, galdera bat, beste galdera, ez dakit, oriotor bat ah, hainbeste bandera lortzea, oriotik kanpo, mhm. hori joan lortu dituzu, eta garaipean agarratzen ere bai, baina ondarri beti Beste xirikan gaude hor, eh? eh bai. eskualdean beti xirikan hori jo, ondarri jo, ondarri jo, hori jo, nola erabiltzen duzu eh, eh afera hori, eh, kirol, bai. Eh, kirol asuntu hori. Bai, bueno, lehenengo urtetan igual izan zen okerro ez. Gehiago, bai, bai, da, gehien bat, ba, bueno, ba, Adertatikan, ba, iritzite, ba, bueno, e, ez dala erresa, ez? Ba, ze, ze herrin eta beste klub baten ba, entrenatzaileak izan bai. diatreneru baten, ez? Baina, bueno, goi urte pasala irutzi zei, ba, bueno, e, jendiak eh, ondo hartu dula, eta aparte laun asko ditu indik, hori joan, eta alde bai. <laughs> Eta aldertatik an, bai, aldertatik an, ba, bueno, ez, e, eh, irutzi jendiak gulu ba, norberaren lana dala, eta zailatzeara alik eta ondo nahiten, eta gehu ja, lana za aparte ere bai, ba, ze egunerokotasun portaeran, irutzi zei, ba, hori antzemateala, norbera nolakoa handa irutzegu aldertatik ama, bueno, ez duela pega asko ikan. Zer bat aldiz galdetu dizute, noiz, eh, mhm. <laughs> noiz, emongo zera oriotarrekin, mhm. estruktura noiz hartu bat aldiz galdetu dizute hori? Bai, bueno, eh, alde batean normala da ez, baina hori irutze zait, ma, ba, bueno, momentu zua indikan, ma, ba, bueno, ez duela, ez dala koinziditu, ez dala eman, eta, bueno, ikusiko dugu, hemen, ba, munduak buelta asko ditu eta ba. dudik gabe danakin ondoen berra dago, ez tegikulako momentu bakoitzen unien izango gean, baina momentu zuentzat oso guztuan ondarri bin eta espero dut hala izatea mendik aurrean. Aurten txaloga karrionen ez da horregongo, bai lanean, txertatzeko bere mm guztia eta inigo bertiz bai zuenkin lanean zegoen, baina aurten ez arraunlari bezala, teknikari bezala edo laguntzare bezala edo mhm. struktura e, o, eh, laneko estrukturan parte hartzen. E, bueno, ba, eskarrik asko gurekin izateagatik, Mikel, eta bai, zorte hor, eta mm-hmm. erronka, erronka horiek ba, betetzen aldian. Hori da, zailateko beha, eskarrik asko. Eskarrik asko gurekin mm-hmm. izateagatik, Mikel Orbañanos, eh, ondarribia, erran elkarteko entrenatzea. Bueno, ba, hortxe Mikel Orbaña no sé, ba, Xampiarro elakidari aipaputako guztia, e, eh, dozen kasuetan, bueno, ba, eh, uda prestatu behar da bai, baina oraindik asko geratzen da, eta asko lehiatzeko ere, eh, mm. ba, negu, bueno, uda berri inguru honetan, eta aukera izango du gaur erantzean ere, arraunarietaz, hitz egiteko, e, eh, dozen kasuetan, bueno, ba, saio bukara honetan beti informazio gehigarriak, e, ba, praktikoak aipatzen bitugu, eta zenbait kontu badira, aipatzeko beti ere e, koronavirusaren eh, zalantzarekin, bai. zintzilik. Boga, boga, koronavirusaren aurka. <laughs> Hori bai. izango zen, ondari bia leloa. Ba, ba bai, bere ez datorren astean, martxoren hogeita bia, ba bueno, e, erreleboen lasterketa ospatzeke dago irunen, E, ba, bueno, ba, gizue atletiko taldeak antolatutako lasterketa, mila, e, mila bat e, bueno, e, korrika egingo duen, bueno, errelebo, mila bateko erreleboak emango zituzten lauko mm. taldeek e, antolatutako lasterketa, gero ere, ba, bueno, binaka iru mila lasterka egiteko aukera zegoen, kipi txapa elkartekoak ere, mhm. ba, bueno, e, laste, lasterketako errekorridoari buelta bat emateko aurre ikusita zegoen, Ez mm. dakigu guzti guzti honekin, ba, bueno, bertan bera geldituko den ala ez, Egia da, oraindik apuntatzeko aukera dagoela. Bai, ez da, orain eh, animatu ezakegun hori egiteko. Edo zer, baina, bueno, ikusita, ba, atletismo federakuntzatik, eh, lasterketa ofizialak bertan bera geratzen direla. Bueno, ba, kasu honetan, ba, herri lasterketen kasu, ba, bakoitzaren arabera, ez? Bakoitzakatu autatu, hautatu, baina, mm, ba, esan bezala, momentu izen ematea zabalik, e, beste gaixotasun baten kontrako lasterketa bat ere bada, e, asko geratzen da, e, maiatzaren amarrean, Donostian, eh, ba, ospatuko den minbizaren kontrako Gipuzkoako lasterketa, Gipuzko mailako lasterketa da eta deialdia luzatu dute aste honetan, eh ba Irun Hondarribiko minbizaren kontrako elkartekoek nabarmendu 14 eurotan eh direla dortsalak eta badagola izen ematea plus, hau da, izen ematea gehi donatibo bat, donatibo bat 20 eurotan, eh edozein kasutan diru guztia, ba badakigu eh, minbizaren kontrako ikerketaren alde, eh joango dela. Eta bestelako kontuetan gauza gutxi aipatzeko egia esan, nabarmendu e, errealaren fundazioak bihar e, e hain justu bazuela e, ekimen bat aurrekin ondarribiko itxasetxean, e, bueno, ba, bertan berak geratu dela. Bakite ondarribian atletik zale asko dela. Bai, bueno, ba, e, bertan bera utzi behar izan dute, ah. edo ala erabaki du, errealaren fundazioak berak, eh? Ez da egingo, bueno, ba, aurrekin, eskolartekoekin itxasetxeko, ekitaldi hori, eta zakit, besterik hola baduguna aipatzeko. Ba, ba ez, ez normalean beti badaukagu zerbait, baina bai, bueno, imaginatzen orduko bat bai. Mendila azterketak eta bai, guzti hori. Ba, azken orduko bat bai, bidasoak ez du partidarik, baina bueno, euren eh, ba, gainerako ekimenekin aurrera segitu behar du, horretara dugu Europako txapelketaren garietan hori da. Hogeita bosgarren urte horrenaren erakusketatxoa ere badela martxan, eta e, kamiseta berezi bat atera zutela, komemoratiboa, ba, berriz ere, salmentan jarriko dutela jakina hasi dute. Naiz, e, agortu ziren. Agortu ziren, beno ba, gehiago egin dituzte eta printzipioz e, igandean alaitasunaren kontrako partidan hartalekun salgai jarri behar zituzten. Beno ba, ezingo denez jakina hasi dute ostegun eta ostiraletan Momentuz, eta abisu berria jaso arte, ostegun eta ostiraletan atxaldeko lauetatik, seietara hartaleku kiroldegian... Eta nere galdera da. Salduko dituzte. Neurketetara jendea ezin da joan, baina dibidez kamiseta, agortu den kamiseta bat erostera bai. Mm, bai, eta kiroldegia martxan, Eh, hor ere, beno, ba, ikusi beharko, eh? eudeleko batzarra ere bada, eh, hain justu, eta hor erabaki mendituzte. Ez da kritika, ez da kritika bidazoari, ba, ba ez. Liburutegi, kirona ba, Neurriak hartzen bai, diren bai, bai einean, bai, bai, zen neurri ondo hartu, zen neurri ez. Bestenaz aukera eman dute alternatiba. Bentaz, uberekin, eh, ez lan detxa, eh? Bentaz, esalmenta, abildua posta eh, posta idatzi, e, kamiseta reservatzeko, nahi izatekotan edo, haiekin harremanetan, jartzeko, hori, bueno, ba, garbiagoa da, eh, bai. imeian, eh, telelana or, eskatzen ari da gaur egun eh, jendea, beno, ba, kasuanetan. arazo izango da, taia, talla kontuak, ba, ele bai, bat eskatzen dudala, eta handiegia gelditzen zegala. <laughs> Beno, ba, goita bosgarren, eh, Europako koparen, eh, ba, komemoratiba den kamiseta hori salgai berriz ere, esan bezala, eh, dozen kasuetan, bromak aparte, Momentu zortan utziko dugu dena, Xavier, helduen astelenean, behatzeak hori gutxi aldera, eh? goizean goizetiken, ba, esan pegaro kare. zer kontatuko dugu. Hori da, asteburuko emaitzak, egongo direnak. Egongo direnak. Egongo direnak, eta mm, behar bada, beno, ba, e, koronavirusaren ondorioz ere azken neurriak edo azken erabakien berri ere. Eh? bat koronavirusak hartu duela edo... Ba, bate daki, bate daki, eh, gerta ja, Champions Leaguean bada jokalari bat, bai? ja, Alemanian ere, ez? Ez, Alema... ez, ez, ez, Italian, Juventusen. Italian, Daniel Errugani, eta NBA, NBA bertan bera geratu da. NBA guztia bertan bera geratu da. Atzo Rudi Gobert zai, eh, saskibaloi jokalari frantsesak positibo eman zuen. Gainera, aurreko gunean, brometan, ba, bueno, eh, e, prentxaurreko bat eman zuen, eta eta prentxaurreko guztia ikutu zuen, brometan, <laughs> ba, positibo eman zuen, eta, eta bueno, Oklahoma City Thunder eta Utah Jazz neurketa bertan bera geritu zen, eta ligak hautatu duen erabakia izan da, liga bertan bera ustea. Bertan bera ustea, tira. Beraz, bueno. kontuz ibili kirolari gabe gelatuko garelako. Beno, ba, Xavier, eh, kiroli informazio eh, hori gabez. Eh, hori ez, hori beti hemen egongo beha. Besterik gabe izan untxa. Bai, aio. gure eskualdeko kirolaren informazioa eskuratu nahi duzula ubebikoitza irualdiz kiroletik.euz bebidazoa eskualdeko kirolaren ataria. Martxuaran amabostean erriko bozak euskal edabideetan. Lekokotasunak, iardokitziak, analiziak, gaualdia segitu seietatik aintzina irrati saioan eta zazpiterritan telebista saioan. Kanaldude, Ipar Euskal Herriko Itza, Kaseta eta Euskal Irratietan.